Hrvatski radio, obrazovni program. przetwórstvom. Prvi dan 1978. godine bila je nedjelja. Raznovjerni italijani smatrali su da godina koja počinje nedjeljom neće biti dobra. duše, niti prošle godine nisu bile bolje. Italija je krajem 60 ušla u razdoblje koje je u povijesti poznato kao olovne godine. Ekonomsko čudo zamijenila je recesija. Vlade su bile sve nestabilnije, u prosjeku su trajale 11 mjeseci. U zemlji je vladala korupcija, organizirani kriminal bio je sve jači. Zemlju su potresali štrajkovi nezadovoljnih radnika. Nad Italijom se nadvijela i prijetnja vojnog udara. General Giovanni De Lorenzo, načelnik Sifara talijanske vojne obavještene službe i kasniji načelnik stožera talijanske vojske, optužen je da je već 1964. počeo planirati državni udar. Morao je otići iz vojske, ali je zato kao kandidat neofašističke stranke MSI izabran u parlament. Na sve je to došao i fašistički teror, skupine poput Ordine Nuovo, Avangarda Avangarda nacionale i Fronta nacionale postavile su niz bombi. Najteži napad dogodio se u Milanu. BBC je ovako izvijestio o tom napadu. Prva eksplozija dogodila se 12. prosinca u 16 sati i 45 minuta po lokalnom vremenu na trećem katu Milanske nacionalne poljoprivredne banke na pijaci Fontani. Michele Carlotto, 27-godišnji činovnik u banci, ovako je opisao napad. Sjedio sam za svojim stolom kada sam čuo eksploziju. Kroz dim vidio sam tijelo kako leti preko pulta i pada na metar od mene. Policija izjavila da je 8 kg eksploziva postavljeno u aluminijsku kutiju i da je bombu aktivirao sporo goreći fitilj. U napadu u Milanu poginulo je 16, ranjeno je 58 ljudi. Istog dana u Rimu su eksplodirale tri bombe. U tim je eksplozijama ranjeno 14 ljudi. U Milanu je tog 12. prosinca pronađena još jedna bomba. Bila je postavljena u banci smještenoj u blizini oparne kuće Skala. Talijanski premijer Mariano Rumor sazvao je hitnu sjednicu kabineta. Nazvao je eksplozije činom barbarizma koji nije viđen u novijoj povijesti Italije. Ubrzo je uhićen prvi sumnjivac. Bio je to mladi anarhist Giuseppe Pinelli. Ali on je brzo nakon uhićenja izletio kroz prozor na četvrtom katu policijske postaje. Ubrzo je postalo jasno da je napade izvela fašistička skupina Ordine Nuovo i da je napad sastani dio takozvane strategije napetosti, čiji je cilj bilo izazivanje kaosa za koji bi se okrivile lijeve partije i skupine te sindikata prihvatio. Izlaz iz toga bio bi desničarski državni udar. U tako napetoj atmosferi koja je vladala u Italiji, malo je tko primijetio paljenje jednog automobila. 5. listopada 1970. zapaljen je automobil Giuseppea Leonia, generalnog direktora velike tvrtke Sid Siemens. U biltenu nađenom u poštanskom santučiću tog direktora pisalo je 2 milijuna lira nestalo je u plamenu. Na kraju biltena nacrtana je petokraka zvijezda. Pored nje nalazilo se ime organizacije koja je preuzela odgovornost za paljevinu automobila direktora Sid Simensa. Ime te organizacije je Crvene brigade. Bila je to prva akcija crvenih brigada i malo ju je tko zamijetio. Na naslovne strane talijanskih novina crvene brigade doći će tek početkom 1971. U noći 25. siječnja pripadnici crvenih brigada podmetnuli su osam zapaljivih bombi u osam teretnih vlakova. Cilj je bila tvornica guma Pirelli. Uništena su tri vlaka. I tako su svoj život započele crvene brigade, koje će izrasti u najjaču europsku ljevičarsku terorističku organizaciju. Do te nesretne 1978. crvene brigade izrasle su u moćnu organizaciju. Njihove kolone utemeljene su u svim većim talijanskim gradovima. Koliko su bile jake govori činjenica da se suđenje njihovom osnivaču Renatu Kurču moralo odgoditi jer se nije moglo naći deset ljudi dovoljno hrabrih da bi bili porotnici. Crvene brigade ubile su i Fulvija Kročaja, predsjednika odvjetničke komore Italije. Kad je počeo proces Renatu Kurču i drugim brigadistima, crvene brigade objavile su da ne žele branitelje po službenoj dužnosti. Predsjednik odvjetničke komore ih je svejedno imenovao. Brigadisti u zatvoru tada su izjavili da će kolaboracionisti odgovarati pred revolucionarnim sudom. Neki su se odjetnici povukli, kroče nije. I crvene brigade su ga ubile. I tu 1978. brigadisti su počeli s napadima. Joško Palavršić, vjesnikov dopisnik iz Rima od 1975. do 1980. u knjizi Gerila na asfaltu piše. Subota 14. siječnja. Glavni direktor rimske telefonije Rafaele de Rosa bio je sljedeći na redu crvenih brigada. Pred stanom u otmjenom rimskom kvartu Tori di Quinto dočekali su ga dva mladića u radničkim putama i sasuli mu pet metaka u noge. Komunikacije su važan sektor za funkcioniranje države. To je vjerojatni razlog atentata. Petak, 20. siječnja. Petero crvenih brigadista upalo je u višu školu za kadrove Dženoveškog univerziteta Direktora, koji je inače član demokršćanske stranke, Filipa Peskijeru, 48 godina, stavili su uza zid. Njegovih šest gostiju su zaključali u susjednu prostoriju. u oko vrata objesili karton s napisom Sluga imperialističke države i s tri metka u noge učinili ga ranjenikom. Izašli su mirno kako su i ušli. Tijekom siječnja 1978. u Italiji je registrirano 342 atentata. Njima je poginulo petero, a ranjeno 89 ljudi. Tog se siječnja pucalo u 50 od 94 talijanske pokrajine. Najviše napada bilo na stanove, urede i trgovine, njih 117. Bilo je 108 napada na pojedince, 80 napada na partijska i sindikalna središta, 11 su puta napadnute policijske postaje. U napadima u siječnju uništeno je 219 automobila, među njima bilo je i 9 policijskih. Niti veljača 1978. neće biti puno mirnija. 12. dana tog mjeseca dvoje brigadista, mladići i djevojka dočekali su Marcija Azarita, direktora Chemical banke pred njegovim kućnim vratima i spalili mu tri metka u noge. Dva dana kasnije crvene brigade napale su jednog suca. Joško Palavršić piše. Bio sam na mjestu događaja, post festum. Na početku uske ulice koja počinje od dosta pustog trga, bio je parkiran auto rimskog suca, šefa osmog ureda Ministarstva pravde Ricarda Palme. Kad se jutro spremao na posao, prije nego što je ušao u auto, prišla su mu trojca. Potapšao ga je jedan po ramenu, da bi mu zatim sasao u glavu i prsa ništa manje nego 14 metaka iz automata sakrivenog u torbici. Na smrt je osuđen i justificiran od crvenih brigada. U stan pjesteri na Teleksu čitam objašnjenje. Bio je agent imperialističke kontrarevolucije. Sudac Palma bavio se modernizacijom zatvora. Tri tjedna prije smrti bio je u posjetu Torinu kako bi nadgledao postavljanje osiguranja zatvora i sudnice, gdje je trebao početi proces Renatu Kurču i njegovim drugovima. Policija je pretpostavljala da je netko iz Ministarstva pravde obavijestio brigade o palminom poslu. Policija je bila u pravu. Krtica je bio Giovanni Sensani, vrhunski kriminolog koji je bio tajni član Crvenih brigada i koji će nakon uhićenja Marija Moretija, jednog od osnivača Crvenih brigada, postati zapovjednik rimske kolone. Palmino ubojstvo bilo je težak udarac za talijansku državu. Još će teži udarac doći u ožujku te za Italiju nesretne 1978. Politički život Alda Mora, profesora prava na sveučilištu u Bariju, počeo je nakon drugog svjetskog rata, kada je izabran za zastupnika u Ustavotvornoj skupštini. Sudjelovao je u pisanju Ustava i izabran je za zastupnika demokršćanske stranke na općim izborima 1948. Član parlamenta bit će sljedećih 30 godina. Talijansku vladu Moro je prvi puta ušao u prosincu 1947. Dobio je mjesto tajnika u Ministarstvu vanjskih poslova. Do smrti Aldo Moro bit će pet puta izabran za premijera Italije. Zadnji će puta biti premijer Italije od 12. veljače do 30. travnja 1976. Tajnik demokršćana, najjače talijanske stranke, postao je u ožujku 1959. Godine 1963. Aldo Moro je u svoju prvu vladu uvrstio i ministre iz socijalističke stranke, koja je bila izvan vlade 16 godina i koja je upravo raskinula savezništvo s komunističkom partijom Italije. U listobodu 76. postao je predsjednik demokršćanske stranke. Ukratko, Aldo Moro bio jedan od najutjecajnijih talijanskih političara i bio je meta crvenih brigada, govori vojni obavješteni analitičar Fran Višner. U samoj organizaciji polovica članstva u strateškoj direkciji izvršnom komitetu rekli su da je to nemoguće da je to utopija, da je to besmisleno, da životni ide su filmovi Jamesa Bonda i da će ih pokositi sigurnost, da će ih, da će ih talijanska žandarmerija dočekati, možda i CIA tu, da će ih odmah sve pobiti i da bolje da to ne rade. Međutim, izviđanja kroz godinu dana su pokazala da Aldo Moro svaki dan kad ide na posao ide uvijek istim pravcem, i da ima u svojoj pratnji minimalno pet, maksimalno osam agenata i karabinjera. To je prilika koja se nije mogla propustiti. Uporno su izviđali i na kraju su ustanovili da je to zaista jedna birokratska neopreznost. Aldo Moro i sam to zahtjevao, iako je znao da Italija nije Švedska. I on je tjedan dana prije početka operacije, kad je bila generalna proba, doista imao Bližili su se uskršni praznici i on je da, čak dao trojci ili četvorici agenata svojih e, dopust i tog dana 16. ožujka je imao svega petoricu e, pratilaca, u njegovom autu je bio šofer i još e, dva agenta tajne službe, izvrsni pucači su bili, iz, izježbani zaista da reagiraju trenutno, a karabinjera E, su bila praktički samo dvojca u pratnji. S njima, bilo je jasno da se s njima izježbani brigadisti lako mogu obračunati. left to cry. Ožujak 1978. počeo je ubojstvom policajca i krizom vlade. Policajac je ubijen u Torinu gdje je počeo proces protiv Renata Kurča i drugih brigadista policajca, 52-godišnjeg marešala Rozarije Berardija, ubile su crvene brigade. Bila je to osveta za njegovo sudjelovanje u hićenju brigadista kojima je upravo počinjalo suđenje. To ožujka pod ko koji put talijanska vlada bila je u krizi. Joško Palavršić piše. Već nekoliko dana traje uobičajena sezonska predstava. Kriza vlade. Padaju teške riječi s raznih strana, ali sva je prilika da će Giulio Andreottija na čelu vlade zamijeniti Giulio Andreotti. Talijani nisu bog zna kakvi glumci u kazalištu, ali su zato odlični u politici. Komunisti ni ovoga puta neće ući u vladu, iako su uvjeravali da se bez njih ne može. Aldo Moro uvjerio je i svoje demokršćane i one koji to nisu, da vlada nacionalnog jedinstva, bez koje se ne može, mora biti čista demokršćanska. To su ti potezi što na političkoj sceni zazivaju pljesak publike. Nova Andreotijeva vlada bila je ista onoj staroj Andreotijevoj vladi. Dobar dio zasluga za stvaranje takve vlade imao je Aldo Mora. Crvene brigade udarile su na dan kada je u parlamentu trebalo biti izglasano povjerenje toj novoj vladi. Napalo je devet pilota Air Italije, inscenirali su u ulici Mario Fani nezgodu s jednim kamionom, ali zato u pratnji i u vanjskom osiguranju bilo još 50 brigadista i e, u onom širem još danjih njih dvije Tako da su oni tu doveli čak e, dvije svoje kompletne brigade uz Rimsku, još jednu kao potporu, e, jer je trebalo promijeniti nekoliko automobila koji su unaprijed bili pripremljeni i dovesti ga do vile, super luksuzne vile gdje je bio zatučen dole u podrumu. Akcija je trajala 57 sekundi, ispaljeno je 80 metaka, E, svi su pogodili agente, samo je jedan uspio izvući svoj revolver, ali je bio ubijen na mjestu i tajni agenti, uključujući onog vozača i ova dva karabinjera su ubijeni svi pogocima u glavu. To znači da su profesori sociologije i filozofije tako ne pucaju. Doista, doista se radilo o profićima. U talijanskim tajnim službama su bili zaprepaštani. U tom trenutku je naišao jedan policajac na motoru, no istog, iste sekunde je izrešetan mora otet je 16. ožujka 1978. u 9 sati i 4 minute. Crvene brigade nazvale su talijansku novinsku agenciju ANSU i izjavili Jutro smo sekvestirali predsjednika demokršćanske stranke Mora i eliminirali njegove tjelesne čuvare. Joško Palavršić u Gerili na asfaltu piše. Pošto je jednim plavim Fiatom 130, koje je slijedila Alfa Romeo krem boje, otišao iz ovitavališta u ulici Forte Trionfale u malu crkvu na jutarnju misu, pa zatim putem prema gradu, Moro je, čitajući jutarnje novine, stigao do križanja ulice Fani i Stresa. Tu je njegov vozač Domenico Ricci odjednom stao, jer mu se ispriječio naglo kočeći jedan bijeli Fiat 128. Malom sudaru slijedio je još jedan. Alfa Romeo iz pratnje udario je lagano u Moro Fiat. Iz prvog automobila izašle su dva čovjeka, kao da ustanove tko je kriv za sudar i bez pomuke ubila obojicu čuvara iz morova auta, dok su istovremeno iz prizemne terasice jednog pobližnjeg zatvorenog bara, dotad skriveni iza cvijeća kao piloti kompanije Alitalia, koji, kao čekaju autobus, izašli drugi crveni brigadisti i s rafalima iz automata pokosili policajce iz drugog automobila. Oružje je bilo uglavnom skriveno u vrećicama koje su nosili piloti bilo je to omiljeno oružje brigadista. Češki škorpion. Zašto škorpion? Pa škorpion je čehoslovački automatski pištolj, mala strojnica koja ima i ovaj, e, ugrađen ovaj, e, prigušivir zvuka e, i koji se je koristio u Češkoj vojsci, ali u specijalnim službama i u Sovjetskom savezu ga imao samo KGB, Specnaz, e, GRU, ona e, vojna obavještajna služba i služio je kao diverzantsko oružje. Renato Kurčo ga je osobno odabrao, ne da bude simbol e, proletarske borbe u, u crvenih brigada uh, Kalošnikov, to imaju palestinci i drugi, mi ćemo imati, mi ćemo imati škorpijona. Za, ali zašto? Jer su brigadisti bili ovaj, praktični. E, Kalašnikov nisi mogao sakriti pod, pod kožni ili pod bundu čak, žene su bile naoružane, to je bila mini strojnica koju si komotno mogao staviti u vanjski ili unutarnji džep ili čak u torbicu ili onu tašku profesora fakulteta se učilišta i bez problema još jedno deset e, šažera i praktički e, bio si vrlo ubojit sa tim oružjem. Oni su se zato specijalizirali i s tim oružjem su i ubili da mora, kasnije i druge. Tako da je to doista, e, to oružje ima za njih simbolički značaj. osamnaest ožujka 1978. dnevni list Mesađera objavio je komunike broj 1 crveni brigade. Novinarima Mesađera komunike je uručen na mjestu gdje su Brut, Kasije i drugi uretnici ubili Julija Cezara novine su objavile fotografiju koju su snimile crvene brigade. Na njoj je moro odjevenu košulju, nalazi se ispod velike crvene zastave na kojoj je napisano ime crvenih brigada i petokraka zvijezda. U komunikeu je pisalo da je Aldo Moro bio politički gazda Italije i provoditelj direktiva imperialističkih centrala. Crvene brigade tvrdile su da Mora čeka proces Narodnog suda. U komunikeu je još pisalo. Namjeravamo mobilizirati najširu naoružanu jedinstvenu inicijativu u cilju daljnjeg rasta klasnog rata za komunizam. Na sprovodu petorici morovih čuvara okupilo se stotinjak tisuća ljudi. Jorile su se i bijele zastave demokršćanske stranke i crvene zastave komunističke partije Italije. Glavni tajnik talijanskih komunista Enrico Berlinguer u dnevniku UNITA napisao je da oko crvenih brigadista treba stvoriti brisani prostor. Socijalističke novine Avanti u uvodniku su napisale da crvene brigade nastoje stvoriti kaos koji bi mogao roditi nepredviđene rezultate. Joško Palavršić piše. Na svim ulazima u grad uz kolnike vreće pjeska s vojnicima koji drže puške na gotovs. Oni pak na cesti koji pretražuju svako vozilo što izlazi ili ulazi, opterećeni su teškim prslucima i kacigama. U novinama su se pojavila tri robot crteža, protagonista iz ulice Fani. Jedan je identičan liku francuskog glumca Jean-Paula Belmonda. Iz pritvora je pušten stanoviti Franco Moreno, koji je potpuno dokazavši svoj alibi demantirao optimizam policije od prvoga dana. Aldo Moro je premljen u narodni zatvor, nikada do kraja nije saznam, gdje je on bio. Bilo nekoliko vila je Znači, to je dokaz koliko su novaca imali. I u tih 54 dana koliko je bio zatočen Aldo Moro, nijedan policijski izvještaj, izvještaj e, e, karabinjera talijanskih ili ovaj, tajnih službi nije ukazivao na taj trag. I oni su mogli od njega saznati što što. Jer Aldo Moro, a to je vrlo zanimljivo da političari takvog kalibra, da su ipak samo ljudi. On je pričao, pričao i pričao dva tjedna kad se slomio konačno, a da ga uopće nisu tukli, ali su mu izravno i prijetili, rekli su ako ne bude govorio da će ga pustiti da umre od žeži, da mu neće davati hranu i da je sigurno mrtav jer ga niko ne traži. Krajem ožujka Aldo Moro je napisao svoje prvo pismo iz narodnog zatvora. Pismo je napisano ručno i naslovljeno je na Francesca Kosigu, ministra unutarnjih poslova. S punom je jasnoćom rečeno da sam smatran političkim zarobljenikom i podvrgnut kao predsjednik demokršćana procesu koji se vodi da bi se utvrdile moje 30-godišnje odgovornosti. U tim okolnostima ti pišem rezerviranim načinom kako biste ti i prijatelji na čelu s predsjednikom vlade mogli korisno razmisliti što je raditi kako bi se izbjegle nevolje. U pismu je Moro upozorio da bi mogao u zatočeništvu govoriti na način koji bi bio neugodan i opasan. Još je zatražio da se s crvenim brigadistima pregovara o njegovom puštanju. Uz pismo došao je i komunike broj tri crvenih brigade njemu je pisalo da se nastavlja ispitivanje Alda Mora pred Narodnim sudom i da on surađuje sa svojim tamničarima. Tako da je on već imao nakon drugog tjedna osjećaj da je izdan, da je prepušten svojoj sudbini i onda je rekao mnoge stvari. A spomenuo je ulogu Cije. Priznao je da je radio za Ciju, što je istina, cijelo vrijeme, bio je čak posebni fond za njega iz proračuna Sjedinjenih američkih država, odnosno Cije, gdje se njega plaćalo i za rata i 50-ih i, i ranih 60-ih godina, kasnije više nije trebalo jer je viši mu je status bio, više zarađivo zarađivao i također je rekao mnoge stvari o vojnoj strukturi NATO-a u Italiji, gdje se nalaze koji ljudi, ko je gdje šef i tu je prokazao ovoga kasnije Jamesa dozira je šta je bilo? Oni su kući išli svi u civilu, svi Amerikanci koji su bili ili cijaši ili vojni ataše ili vojni funkcionari i onda su funkcionirali kod civili. E, imali su iznajmljene stanove u boljim četvrtima, da kako, bez ikakve straže. Praktički su tajno. I oni otimaju ovoga Jamesa Dozjera tek 81. godine. Imaju taj podatak e, dugo, ali ga nisu, nisu, nisu e, koristili. Također je morao govorio o odnosima unutar vlade, o korupciji, o, o vezama sa mafijom. talijanska vlada odbila je pregovarati s crvenim brigadama o puštanju Aldamora. Sve su stranke, osim socijalističke, podržale tu odluku, a iz zatočeništva Moro je nastavio slati pisma svojim stranačkim prijateljima. I pisma su bila sve ogorčenije. S komunikeom broj 4 došlo je ovo Morovo pismo. Ja sam politički zarobljenik, kojeg vaša nagla odluka protiv bilo kakvog razgovora koji bi se odnosio na druge osobe, isto tako zatvorene na drugoj strani, stavlja u nepodnošljivu situaciju. Vrijeme brzo teče i nije ga mnogo ostalo. Ovdje je riječ ne o abstraktnom pravu, već o planu ljudske i političke oportunosti kako to ne bi bilo moguće mojem pitanju dati jedino moguću političku soluciju, predviđajući oslobođenje zarobljenika s obiju strana. Držati se čvrsto može izgledati više prikladno, ali po koja koncesija nije samo pravedna, već i politički korisna. Aldo Moro uzalud je tražio da se pregovara s crvenim brigadama. Vlada je to odbijala. To je odbijanje čudno kada se zna da je kasnije vlada odobrila pregovore kad su crvene brigade otele Čiru Čirila, puno nevažnijeg demokršćanskog političara od Alda Mora. U stvar bude gora, slične zamjene radile su se za pripadnike mafije. Italija je proživljavala dramatične dane. Drama je završena nakon osam tjedana. I onda je došlo do simboličkog umorstva. Njemu je pucano u glavu i u grudi zapravo jedan Rafali je spaljen iz ovoga Škorpiona i on je ostavljen u Renault, Gepeku, zapravo u stražnim dijelu Renaulta, ispred e, glavne policijske postaje u Rimu, kao simbolika. Tijelo Alda Mora ostavljeno je u ulici Kajetani u središtu Rima. Renault 4 s tijelom predsjednika demokršćanske stranke ostavljeni na stotinjak metara zračne linije od sjedišta demokršćana, na isto toliko metara zračne linije od sjedišta komunističke partije Italije. Prije njegove smrti, dok su se mnogi nadali da će on biti pušten, netko je pustio lažnu vijest da je morovo tijelo bačeno na dnu jednog jezera. Kasnije se saznalo da je lažnu vijest pustila talijanska obaveštena služba. Zašto je to ona napravila, može se samo nagađati. Neki su smatrali da je Giulio Andreotti iskoristio otmicu kako bi se riješio političkog suparnika. Drugi su smatrali da je Moro ostavljen na milost i nemilost brigadama kako bi s njime propala mogućnost povijesnog kompromisa i suradnje između demokršćana i komunista. Moro je bio najvatreniji pristalica tog dogovora. Morovo ubojstvo najviše je naškodilo baš talijanskoj ljevici. Dugo godina nakon morove smrti u jednom od skrovišta crvenih brigada nađene su njegove zabilješke zatočeništva. U njima je Moro Andraotija opisao kao zmiju, Kosigu kao zločinačkog šeprtlju, a stranačkog tajnika Zakanjinija kao nesposobnog izdajicu. Morova smrt i dan danas zaokuplja ljude. Po nekima brigadistički teroristi bili su samo izvršitelji ubojstva. U Italiji se nije ipak desilo ništa, ali je tada ove Eh, snage Stay Behind su odlučile da je toga dosta i da talijanska država mora imati instrumente kojima će odgovoriti na tako rafinirano nasilje, na takve provokacije. I onda je stvoren takozvani NOX, nukleo Operativo Centrale di Sicurezza, središnja jezgra sigurnosti, prevedeno slobodno. Odnosno, odabrani su najnekorumpiraniji policajci i karabinjeri u talijanskoj policiji, karabinjerskim postrojbama, vojni dio policije. Među ovim otpuštenim e, pripadnicima vojnih službi, po ovom onom kriteriju nisu zadovoljili, ali su zbog ovog i onog razloga otpušteni. Probrano je i nešto novih dragovoljaca, zadovoljili su fizičke, psihičke, psihološke testove i onda je od njih stvorena udarna e, snaga poput GSG NOIN, poput Sarajeta u Izraelu i poput ses a u Velikoj Britaniji. Sa svim tim e, strukturama iz tih država e, je e, e, surađivao. I njihov je zadatak bio da u buduće kad brigade izvedu ovakvu operaciju da oni reagiraju. Međutim, oni nisu reagirali niti niti 12. prosinca 1980. kada je otet vrlo poznati sudac Giovanni Durso. Zatim nisu reagirali niti kad je otet demokršćanski političar Čiro Čirilo, 27. travnja 1981. godine, nego su reagirali kada, je, kada su crvene brigade na neobično drzak, smjeli e, način 17. prosinca 1981. oteli brigadnog generala Jamesa Dozija. Godine 1990. tadašnji talijanski primjer Giulio Andreotti pred talijanskim senatom otkrio da je tijekom hladnog rata u Italiji postala tajna vojska pod kodnim imenom Gladio ili Mač. Postojanje te vojske može se pratiti sve do 1959. godine. U dokumentu Sifara, talijanske vojne obavještene službe, tada se spominje postojanje te vojske. Povisničar Daniela Ganser u uvodu knjige NATO-va Tajna vojska piše. Prema Sifarovom dokumentu iz 1959. tajna pozadinska vojska služila je tijekom hladnog rata za dvije namjene. Bila je spremna za slučaj da Sovjetski savez napadne i okupira zapadnu Europu, a u slučaju da do invazije ne dođe, mogla se upotrijebiti za izvanredne situacije. Prva je namjena jasna. Ako dođe do sovjetske invazije, tajna antikomunistička vojska operirala bi iza sovjetskih linija, jačajući pokret otpora, spašavajući pilote srušenih natovih zrakoplova i vršeći sabotaže u neprijateljskoj pozadini. Druga namjena, priprema za izvanredne situacije, teško je razumljiva i predmet je istraživanja. u drugim zemljama zapadne Europe postojale su te tajne vojske. U Danskoj se ona zvala Absalom, u Švicarskoj P26, u Belgiji SDRA 8. Preko takozvanog savezničkog tajnog komiteta i tajnog komiteta za planiranje te su vojske bile povezane s NATO-vim vrhovnim zapovjedništvom za Europu. Ali Italija je bila posebna zemlja. Krem 60. i početkom 70. u Italiji je vladala recesija, komunistička partija Italije, najjača komunistička partija na zapadu, privlačila je sve veći broj glasača. A 1970. pojavile su se i crvene brigade. S druge pak strane bile su izuzetno jake snage krajnje desnice crvene brigade trebamo promatrati u kontekstu e, vremena kada su se pojavili. I zašto baš u Italiji? U Italiji su bili savršeni uvjeti. Talijanska država je bila praktički nestabilna od 45. E, godine nadalje, od 50. godina kada ima stalno izbore, jer je uvijek prijetila opasnost da talijanska ljevica, komunisti, a isto tako nekoliko manjih socijalističkih stranaka, da su jedine i da preuzmu vlast što je Amerikancima dizalo kosu na glavi, nije bilo administracije koja nije vodila o tome računa. Novi podaci koji su se pojavili, a najviše zahvaljujući e, bivšem e, ministru vanjskih poslova, premijeru e, talijanskom, jednom od najviđenijih političara u Italiji nakon drugog svjetskog rata, Giulio Andreottiju, kad su mu sudili nekoliko puta zbog veze sa organiziranim kriminalom, on o tim vezama sve je porekao, o mafiji nije, Kozin Ostri nije rekao ni jednu jedinu upotrebljivu riječ, nikog nije teretio, ali je zato puno pričao o drugim stvarima. Pa je između ostalog rekao, što je sada sa dokumentima iz talijanskih arhiva i potvrđeno, e, objavljene su i knjige, među kojima je vrlo kvalitetna ona koja govori o NATO tajnoj vojsci u Italiji od autora Daniela Gansera, ona je upravo ispod Čekića e, izašla, gdje e, se e, gdje je dati su uz dokumente i svjedočenja Julia Andreotija gdje on kaže da su Amerikanci, ali ne samo oni, nego MI6, znači britanska vanjska obavještajna služba i službe još nekoliko europskih država, da su u Italiji držali tajnu vojsku sastavljenu od obavještajaca, od operativaca, od diverzanata, sabotera, i te snage su se e, zvale stay behind, pozadinske snage koje stoje e, u pozadini, u mraku i čekaju samo jedan jedini trenutak. Da komunisti preuzmu vlast na legalni način. Onda oni djeluju. krajem 1981. godine u Italiji bilo oko 12.000 američkih vojnika, zrakoplovaca i mornara. Među njima bilo je sedam generala i šest admirala. Crvene brigade odabrale su za svoj cilj brigadnog generala Jamesa Lee dozira Što je bilo sa Dozierom? Ko je opće Dozier? Dozier je bio jedan od najviših funkcionera, a koji je stao u pozadini komande južnog krila NATO pakta u Veroni. I on je stanovao u jednoj otmjenoj četvrti Verone i ponašao se na prilično konspirativni način. Zapravo nije želio da e, njegovi susjedi gdje je stanovao znaju čim se on bavi. Doduše njega je odavala vrlo kratka kosa marinca, jer uvijek se tako šišao, ali često je nosio berete, kape, mantile, jakne, tako po zimi šalove, tako da to time prikrivao, da ne bude očito, jer onakon otmice 78. Alda Mora ipak je nekoliko godina, odno najmanje godinu dana je bila pojačana sigurnost i u samom NATO. No, crvene brigade nisu ga otimale usput, jer on je volio ići javnim prevozom doma, oni su njega čekali u apartmanu. <laughs> On je došao kući s posla u apartman, sigurnost je bila dolje na ulazu, oni su ga oteli. Kako da su prošli, kako uglavnom oni su njega oteli. Znači, ponovo izvrsno isplanirana akcija e, sa odličnim e, podacima i pravi ulov. A e, kad su doveli dozira, on je kasnije detaljno pričao o tome, čak je nešto o tome napisao, kad su ga doveli u narodni zatvor, u Padovu, on nije imao pojma gdje su ga odvezli, odvezli su ga u Padovu nekih 77 km a, i tamo su ga zatvorili u konspirativni stan, ali ga nisu držali u podrumu, nego su ga držali u šatoru jednom velikom, unutar malog šatora. U malom šatoru je spavao, a u većem šatoru su brigadisti dolazili i saslušavali ga. Zašto su ga oteli? Ne samo zato što je bio faca u e, južnoj komande NATO saveza, nego i zbog nečeg drugog. On je pravi pracati heroj Vjetnamskog rata i njegovo suđenje, što je zanimljivo, brigadisti, narodni suci koji su mu se otkrivali, jer je očito bio napredu osuđen na smrt, nisu nosili kapuljače koji su im potpuno pokrivali lice, nego su ga optuživali da je on bio predstavnik američkog imperializma i američke vojne soldateske u borbi protiv plemenitoga i hrabroga siromašnog vjetnamskog naroda. I da sad će mu doći proleterska pravda. Italija je opet postala poprište velikog lova na otmičare. Magazin Time u broju od 4. siječnja 1982. donio je ovu priču. Najmanje 1200 karabinjera provjerava vozila i putnike na cestovnim zaprekama u području Verone. Još stotine njih raspršili su se po gradovima na sjeveru Italije. Traže bilo kakve tragove i pretražuju napuštene kuće. U vremenu šest antiterorističkih stručnjaka Ministarstva obrane Sjedinjenih država došli su na poprište otmice. Ali do kraja tjedna najveći lov na ljude nakon 1978. godine, kada je oteti ubijen bivši italijanski premijer Aldo Moro, nije dao rezultate. Još uvijek se ne zna gdje bi se mogao nalaziti brigadni general James Dozier, časnik vojske Sjedinjenih država, kojeg drže crvene brigade. U poruci koja je došla od terorista, nazvanoj komunike broj 1 i pronađenoj u kanti za smeće u središtu Rima, ne piše ništa osim izjave da je 17. prosinca naoružana ćelija uhvatila i zatvorila u narodni zatvor jenkijevsku svinju pripadnika američkih okupacijskih snaga. James Dozier bio je prva strana žrtva crvene brigada. Šesti tjedana Dozier bio u rukama otmičara. Za to vrijeme pokušalo se sve. Godine 1995. otkriveno je da su CIA i DIA, vojna obavještena agencija, koristile čak i ljude koji su imali navodne nadnaravne sposobnosti kako bi otkrili gdje se nalazi general. Od tih vidjelaca na daleko dobili su podatak da se general nalazi u kamenoj kući s crvenim krovom. Kasnije su CIA Američko ministarstvo obrane prestali financirati taj program. Uz te komične pokušaje da se pronađe general, pribjeglo se i drugim puno ozbiljnijim načinima. Između ostalog, SISMI, talijanska obavještena služba, kontaktirala je mafiju. Time u broju 28. veljače 1983. donosi ovu priču. Trebalo je samo dva dana da čelnici Sismija, talijanske obavještajne službe, odluče da bi možda moglo biti od koristi obratiti se mafiji kako bi pomogla u pronalasku generala Dozijera. Sismi je znao da bi došlo do skandala kad bi se saznalo da je talijanska vladina agencija izravno kontaktirala s mafijom. Zato je razađen suptilan plan. Pristupit će se mafijašima u Sjedinjenim državama, od kojih će se zatražiti da stupe u vezu sa svojim kolegama u Italiji. Marcello Campione, tada vojni ataše u talijanskoj misiji pri Ujedinjenim narodima, stupio je u kontakt s njujorskom mafijom. Radeći pod kodnim imenom Krojač Campione, doveden je do utjecajnog mafijaškog savjetnika u Brooklynu, koji živi između ostalog i od pomaganja Talijanima da uđu u Sjedinjene države. Debeljko, po tim je imenom savjetnik poznat u svijetu podzemlja, pristao je kampionea upoznati s jednim talijanskim mafijašem koji je pobjegao u Sjedinjene države. Debeljko je talijanskog vojnog atašea upoznao s Dominikom Lombinom, odjetnikom iz Milana. Lombino je pristao na suradnju. Preko svojih veza saznao je da se general nalazi u padovi. Nije to bio jedini trag kojeg su imale talijanske vlasti. Ali tada je cijela talijanska država stala na noge i oni su nakon 42 dana njegovog zatočeništva uspjeli ustanoviti tri lokacije gdje bi se dozir u padovi mogao nalaziti. I udarili su na tri mjesta odjednom, oni su upali na tri mjesta, ovdje su ga locirali i našli su u sobi, su našli veliki šator i mali u kojem je ležao u jednoj trenerci lisicama zavezan i drogiran, jer su ga stalno drogirali, s lakšim drogama, tako da je on morao kasnije proći kroz e, više mjesečno odvikavanje, odvikavanje od droga. Zanimljivo da nijedan brigadist nije ispalio niti metka. Bilo ih je čak više u tom trenutku, odmah su se, odmah su se svi predali i to je bio prvi veliki poraz e, crvenih brigada. Već krajem 70. godina pojavili su se prvi znaci krize u redovima crvenih brigada. Strateška direkcija te organizacije sve više griješila u odabiru meta. Joško Palavršić u Gerili na asfaltu piše. Srijeda 24. siječnja 1979. Šest povijesnih hitaca. To je moguće odmah sada utvrditi, iako su opaljeni tek jutro suđenovi. Prvi put u suvremenoj povijesti Italije dogodilo se da su crvene brigade ubile jednog komunistu, člana komunističke partije Italije. Čovjek je imao 44 godine, bio je istaknuti sindikalist u velikoj tvornici Ital Sider, u kojoj je radio kao radnik. Zvao se Guido Rosa. Komunistička partija Italije protivila se akcijama crvenih brigada od njihovog osnutka. Za komunističku partiju pripadnici crvenih brigada bili su teroristi, subverzivci čije su akcije išle na ruku samo krajnjoj desnici, koja je te akcije mogla iskoristiti kao povod i za državni udar. Komunistička partija bila je ogorčeni protivnik crvenih brigada. Ubijeni Rossi prijavio je vlastima pripadnika crvenih brigada koji je dijelio letke potvornici i protiv njega je svjedočio na sudu. Crvene brigade smatrale su da je komunistička partija Italije veći neprijatelj i od demokrašćana. U jednom dokumentu Crvenih brigada nađenom 1978. u Milanu pisalo Ponašanje Beringverijanaca u tvornicama sve više se ustremljuje na terorizam, jer im je buržuazija dodijelila ulogu vršenja represije prema svakom neslaganju. Tko danas djeluje samostalno ili se ne slaže biva isključen iz sindikata, označen kao terorist i predan na milost i nemilost represije države i gazda. Znamo te figure, to su pravi infiltrirani ljudi buržuazije u radničkoj klasi. Ali sada su crvene brigade otišle daleko. Na sprovodu Guida Rose pojavilo se više od stotinu tisuća ljudi. Većinom su to bili radnici odjeveni u kute. Enrico Berlinguer, generalni tajnik komunističke partije Italije, poslao je brzoje u kojemu je pisalo. To je izraz njihove izolacije i političke impotencije. I u samim crvenim brigadama došlo je do loma. I tada se unutar zatvora eh, a i same organizacije počelo se, došlo je do odlomljavanja, došlo je do loma. Prvo na praktičnom političkom planu. Eh, Renato Kurčo je optuživan da je zapravo sve što je napravio krivo. Da rezultata nema. Da talijanska država čvrsto stoji, da se ništa nije dogodilo. I da eh, zapravo je on jedan tiranin, Vlastiti njegovi brigadisti i strateški direkcije su ga počeli. Ne zaboravimo da su to izuzetno obrazovani ljudi. I oni e, su mu e, ga optužili da je on zapravo, da on kojim slučajem dođe jednog dana Renato Kurčo i ova njegova najuža ekipa na vlast izborima slobodnim, da bi on bio gori od robe spjera. da bi zatvori bili prepuni valda i gubilišta i nazvali su ga Fašinelo, a Fašinelo je fašistić. Ta struja njegova povijesna je gurana u stranu i dolazili su drugi koji su smatrali da je ovakav oblik borbe besmislen. I e, tada dolazi do jednog preobrata ideološkog kada brigade vele da je kapitalistička država ipak prijaka. Da e, e neproleterske mase, koristim taj njihov e, rječnik, opće su ostaju mrtve hladne na njihove pozive, da njima to ništa ne znači, da oni umjesto boraca za slobodu, revolucionare, brigadiste radije koriste termin terorist. Crvene brigade nastavile su s napadima. Godine 1980. u siječnju ubile su drugog čovjeka talijanskog sudstva. Vittorio Bachelet bio je potpredsjednik Vrhovnog vijeća magistrature. Usto radio je kao profesor administrativnog prava na Fakultetu političke znanosti. Na putu prema fakultetu presrali su ga mladić i djevojka. On se kretao bez pratnje. Djevojka je ispalila tri hica, mladić njih pet. U veljači 1980. crvene brigade doživjele su i težak udarac. Joško Palavršić piše. Karabinjeri u Torinu imaju u rukama dvije velike zvijerke. Roka Mikaleta, šefa dženoveške kolone, i Patricija Pečija, šefa torinske kolone. Uhvaćeni su u Torinu u jednoj pravoj bazi u talanskom stanu na trgu Vitorio. Obojca su stari ilegalci. Za Mikaleta, kojemu su 32 godine, kaže se da je jedan od glavnih u otmici brodovlasnika Koste, pri čemu su se crvene brigade opskrbile teškim milijunima. Radio je kao radnik u Fijatu, za Pečija, kome je 27 godina, a rođen je na Jadranu, kaže se da je rukovodio svim operacijama crvenih brigada u Torinu, a tih je bilo sijaset. Ubrzo nakon uhićenja te dvojke zaredali su se uspjesi talijanske policije. U Dženovi policajci su pronašli spisak od pet 5000 imena. To su bili potencijalni ciljevi Crvenih brigada. Među tim imenima bilo je sudaca, policajaca, novinara, šefova u tvrtkama. Uz imena bili su detalji, poput podataka o njihovom kretanju i običajima u svakodnevnom životu, te registarske tablice njihovih automobila. Uz to, u Genovi je pronađena znatna količina oružja. Među oružjem bili su i protutenkovske rakete. Sredinom travnja 1980. postalo je jasno da je Patricio Peći progovorio. S njim se pojavio i pojam brigadista pokajnika. Ali se mora reći da je njih zapravo pogodilo, oni su bili desetkovani ne fizički, nego izdajom. Odnosno, mnogi su počeli pričati i to se granalo. Sjetimo se grčke organizacije urbane gerile 17. E, studeni, 17. novembar. 20 ljudi je bilo. Njihovi su uzori bile crvene brigade i Bader Majhov. I koliko su? 20-25 godina su harali po Ateni, nikada nisu otkrili e, o kom je riječ. I onda je jedan loše spojio detonator, eksplodiralo je, ostao je bez noge, došao je u policiju i propjevao je. Crvene brigade, stranka borbenih komunista, ubile su 1999. Masima Dantonu, savjetnika tadašnjeg premijera Masima Daleme. Istim je pištoljem 2002. ubijen Marko Bjađi, ekonomski savjetnik tadašnjeg premijera Silvija Berlusconija.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 Lijep pozdrav i do slušanja.